hasta la muerte, cabrón. La vida cambia cuando empiezas a enfocarte en ti. Este año me enamoré de en quien me convertí. Hagan las cosas bien o mal, siempre van a hablar. Por eso últimamente ya me paro de importar. Honestamente el Bugatti no me impresiona. Y cuando hablan de los mejores mi nombre mencionan. Te fuiste en verdad dolió, pero a ti te encojona. Que más dolió que me hice fuera de Barcelona. Porque seguridad, cabrón, llenando el mojo. Yo entro para los premios y todo el mundo me mira asustado. En mi último concierto tuvieron como Se desmayó, Deberían darme un Grammy de tantos cantantes que he pegado. Entonces no me comparen con ninguno de estos pelabichos. A mí es que esta puta si les escribo le dan escrito que cuando estoy en no pasa un asesinato porque yo soy un fenómeno, no ningún pelagato y la calle me celebra porque todos soñamos, pero a través de mí la calle grita lo logramos, de mí las nuevas generaciones influenciaron, me fui preso y medio género mi flow copiaron. Soy 30 cabrones de PR, siempre saco un piso entero en todos los hoteles, le di unos chavos al bro el preso pa' que me la estoy con el chapón en esos niveles, andamos con palestinos. Cada uno 7 gramos. De full el 5 A la 23 le rapia el neck. Yo te digo la Pero a tiradera le dicen guerrear. Se nota que nos han montado en un carro a cazar. Tengo brazos que llegan al infierno y liberar Poder pasar al hombre más poderoso temblar. Y no se engañen con la fama y los chavos. Si me ven con 30 diablos, todos esos diablos son soldados. Si me ven en guaguanera, todos esos carros son blindados. Y si nos ven con par de dragos, todos están modificados. Y mucha gente que a mí me odia. Salí de la probatoria. Desde que estoy soltero tengo como siete novias. Esta semana estuve toda la semana con Drake. Siempre es primero primera fila en todos los juegos de NBA. Tal vez vaya para la visitar a Luca, para el putero con cuerpo a tirarle chavato a esta puta. Tengo los rojos detrás de las gafas. De los míos nadie chotea como Rafa. Tengo un estrés cabrón con esta doble vida. Un maleante en la calle y la cabra en la tarima. Y a veces pienso que mi mente es poseída, pero me acuerdo que yo estoy bendecido y se me olvida. A mí es el que escuchan vendiendo oro en el punto. Le ponen mis canciones, los entierro a los difuntos. Recuerda que la la vida cambia menos de un segundo. Cabrón, ya no es Lebron, ahora antes Ustedes saben por qué yo soy el mejor. O por qué yo digo que yo soy el mejor. Porque yo sé lo que es convertir las peores pesadillas en los mejores sueños. Yo sé lo que es convertir una celda en una mansión. Yo sé lo que es convertir un kilo en una canción diez veces diamante. Y yo sé lo que es convertir un caso federal en 100 millones. Este último año mi vida ha sido un sub y baja cabrón, una montaña rusa cabrona. Dios obra en senderos misteriosos porque uno de los peores momentos de mi vida. Yo sé que acaba de ser el álbum más cabrón que he hecho en toda mi vida. Esto es para mis fanáticos que yo sé que me aman, que me han hecho millonario. Y yo los amo con toda mi vida, que le he dedicado mi vida entera a ustedes. Real hasta la muerte, oíste, hijo de gran puta. Yo soy el tipo de cabrón que tú me miras los ojos y tú sabes que tú lo que estás mirando es tremendo hijo de puta. Yo no soy el cabrón que tú ves ahí, lo ves en una esquina y si te sale los cones matarlo, lo pueden matar. Ah. aquí la película, la película no termina así aquí. Nosotros ponemos las reglas que todo el mundo oiga pero nadie se atreve a romper para la regla, para las noticias.